48985 fatvo. Savol: E'tikof har qanday masjidda durust bo'ladimi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Ulamolar e'tikof o'tirish joiz bo'lgan masjidning sifati borasida ixtilof qilganlar. Ba'zilari e'tikof har qanday masjidda, garchi unda jamoat namozi o'qilmasa ham durust bo'ladi deganlar. Bunga Alloh taoloning ushbu oyatining umumini dalil qilishgan. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون fil masajid. Masjidlarda e'tikofda bo'lgan chog'ingizda kechalari ham ular bilan, ya'ni xotinlaringiz bilan qo'shilmang. Baqara surasi 187-oyat. Imom Ahmad esa masjidda jamoat namozi o'qilishi shart deganlar va bunga quyidagi dalillarni keltirganlar. Birinchisi, Oysha radhiyallohu anha e'tikof faqat jamoat masjidida bo'ladi deganlar. Bayhaqi rivoyati Qiyom Ramazon risolasida sahih deyilgan. Ikkinchisi, Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytganlar: E'tikof faqat jamoat namozi o'qiladigan masjidda bo'ladi. Al-Mawsu'atul Fiqhiyya 5 jild 212-bet. Uchinchisi, chunki agar u jamoat namozi o'qilmaydigan masjidda e'tikof o'tirsa, bu ikki narsadan biriga olib keladi. Birinchisi, yo jamoat namozini tark etishga, holbuki erkak kishiga uzursiz jamoat namozini tark etish joiz emas. Ikkinchisi yoki boshqa masjidda namoz o'qish uchun ko'p chiqishga, bu esa e'tikofga ziddir. Mug'ni 4-mujallad 461-bet. Shayx Ibn Usaymin aytadi: E'tikof faqat jamoat o'qiladigan masjidda durust bo'ladi. Sharhul Mumtiyo 6-mujallad 312-bet. Bundan juma o'qiladigan masjid nazarda tutilganmi yoki jamoat o'qiladigan masjidmi? Buning javobi jamoat o'qiladigan masjid nazarda tutilgan. Juma o'qiladigan masjid bo'lishi shart emas. Chunki jamoat namozi o'qilmaydigan, masalan, qavmi tark etgan yoki ko'chib ketgan ibodatgohga nisbatan masjid tuzini qo'llash to'g'ri bo'lmaydi. Iqtibos tugadi. Demak, e'tikof o'tilgan masjidda juma namozi o'qilishi shart emas. Chunki juma namozi har kuni takrorlanmaydi va jumaga borish uchun e'tikofdan chiqishning zarari yo'q. 5 vaqt namoz esa har kuni kunduz va kechasi takrorlanadigan amaldir. Ushbu shart, ya'ni masjidda jamoat namozi o'qilishi sharti faqat e'tikof o'tiruvchi erkak kishi bo'lsaginadir. Ayol kishiga kelsak, uning e'tikofi har qanday masjidda, garchi unda jamoat namozi o'qilmasa ham sahih bo'ladi, chunki ayol kishiga jamoat namozi vojib emas. Ibn Qudoma aytadi: Ayol kishi har qanday masjidda e'tikof o'tirishi joiz, unda jamoat namozi o'qilishi shart emas, chunki jamoat ayolga vojib emas. Shofiy ham shunday degan. Mughni kitobidan iqtibos tugadi. Shayx Ibn Usaymin aytadi: Agar ayol kishi jamoat namozi o'qilmaydigan masjidda etkaf o'tirsa, buning zarari yo'q, chunki ayol kishiga jamoat bilan namoz o'qish vojib emas. Sharhul Mumti' 6-mujallad 313-bet. Vallohu a'lam.